Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdulillah alamin wasallatu wasallam rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd <clears throat> radimo slabe hadise došli smo pred kraj hadisa koji govori o, o slabostima zbog određene mahane kod kod ravija, u početku smo radili na prvi dio koji se vraća na prekid lancu, lancu prenosilaca, a druga vrsta slabih hadisa koja se vraća na nedostatke mahana, mahane vezane za same ravije. I unutar tih ima više, više vrsta, radili smo većinu i ostalo sam, i ostalo sam još 3 četiri vrste pa da sa njima završimo. <clears throat> Zadnje dok čega smo došli je je vrsta hadisa, takozvani ili musahaf, ili musahaf, koji u stvari govori o slabosti u hadisu zbog zbog određene, e, greške greške u tome kako je zapisan hadis, odnosno definicija tog, e, tog hadisa je, govorim terminološko odmah da, da preskočimo jezičko je, kaže tagiru kelimeti fil hadis ili ila gajri, ila gajri mara vahu lafzen kaže promjena riječi u hadisu, e, kaže e, u neku drugu, znači promjena riječi unutar hadisa, u neku drugu riječ od one koju su prenijeli pouzdani ravije, thikat u lafzu, u, znači u riječima i u značenju. Znači, e, taj tashif, odnosno e, promjena može se desiti znači u, i, u, i, u, i, u, e, znači u tekstu i u značenju. Uglavnom ovaj e, govor o ovom hadisu, ovoj vrsti slabosti hadisa nije toliko ovaj, zanimljiv sa te strane što je već ova, ovaj, ovaj vid slabosti utvrđen, ispitan i sad prakse teško može da neko od nas čita neke knjige i da naleti na ovakve greške. Jer to je već ovaj utvrđeno poznato, zabilježena, ali eto, onaj, spominjemo radi, radi nekog reda se znaju te, te, te greške, odnosno slabosti hadisa odakle dolazi. Pa ćemo onako samo preletiti ovdje ovaj dio. Vrste ovih hadisa, e, znači podvrste unutar ove vrste slabosti hadisa, e, vraća se na, na nekoliko nekakvih jel, podjela te greške koja se može desiti u hadisu pa recimo jedna vrsta e, koja se vraća na, na mjesto gdje se gdje se u taj tashif. Tashif, ovdje kad govorim tashif, da odmah razumijemo, znači da se ovdje radi o, o greški, znači unutar pisanja hadisa. Prvo, znači, e, prva ta podjela vraća se na mjestu gdje, gdje, gdje se desila ta greška. Pa naravno, odmah u osnovi, vi znate, dosta smo imali praksu e, konstantno da greške se dešavaju ili u tekstu hadisa, ili u metnu, e, odnosno u snadu, lancu prenosilaca, ili u metnu tekstu. Pa tako automatski imamo te dvije vrste, da se, da se desi ta greška u pisanju, bilježenju hadisa, u senedu. A to se obično vraća sad ovaj, na, na pisanje E, na pisanje imena ili, ili riječi iz jezika gdje se prije nije pisalo ovaj, e, ono što mi nazivamo herekatima, hereketi pa se zna kako se čita i koja se riječ misla i čak nisu jedno vrijeme ni postale tačke koje se pisala. Ali al sad je to sve onaj učinjen takozvani dapt, tome sve to sad utvrđeno. Ovaj, zna se desiti danas nakon revidiranja tih, e, tih knjiga, valorizacije knjiga, <clears throat> tahkika takozvanog, da se onda utvrdi ako postoji određena kakva greška u pisanju, bilježenju, da se ona popravi. Glavno primjer ovog ovakvog je recimo da se napiše, klašan primjer toga, da se desi ta greška u pisanju u Senedu, da recimo Ravija, e, primjer koji navode učenjaci, kaže hadis an šube an awam ibn murađim, a u stvari, ovaj, kao što pojasnio Ibn Ujejne, uh, e, ovdje je greška kod ovog ravije, nije, ne postoji ravija koji ime Ibn Murađim, nego je ravija Awam Ibn Muzahim, Ibn Muzahim poznati. Znači, e, e, znači to je jedan vid te greške koja se može desiti u imenu. Pa onda greška u tekstu hadisa. Imamo poznati tekst hadisa, uh, vjerodostojan, da za hijamu, da je poslanik sallallahu alejhi ve učinio hijjamu, pa umjesto ihteđeme da je, da je poslanik sa zanih fil mešćid, ovdje u ovom hadisu je došlo od e, Zaid Thabita i fil mešćid. Znači da se greška desi u promjeni određeni, e, određenih harfova u riječi a to je, zna se koji je ravija to, napravio to greška, a to je Ibn Lehija, poznati ravija koji ima slabosti u njemu, iz kojega hadis dođe, a on ima u njemu, znači, zna se da je taj hadis slab. Pa je on napravio tu grešku, znači u tekstu hadisa. <clears throat> A ih teđere znači napraviti huđre, napraviti neku kao odvojeni dio kućicu u mešćidu a i teđe me da uradi hijam, znači, znači jako velika razlika u značenju hadisa. Pa onda imamo ovaj, vrstu, vrstu tog tashifa, greške u pisanju hadisa koja se vraća, vraća se na osnov odakle dolazi ta greška. Kako se mogla desiti greška od ravije? Pa prva, prva vrsta te greške vraća se na, na besar, vraća se na pogled, na pogled onog koga? Onog koji, eh, koji čita tekst hadisa, u određenoj knjizi, hadijskoj. Znači, vraća se na njegov, na njegov pogled, na, na njegovo gledanje onog što je napisano. Ovaj, na, na tekst koji je napisan. Pa, pa ste prije nisu pisani ovi harfovi ovaj, ovako štampano, nego pisani su ovaj, ručno. I naravno ne, ne ljudi svi isto, neko piše, ovaj, i vi znate po arapskom jeziku da postoje razne vrste hatova, pisma, razne vrste pisma. Poznate i odatle nastala ta eh, kilo, eh, kaligrafija. Eh, I onda, onda je zaočekiva da se desi greška u ono što se čita, što se dođe do hadisa, u tekstu hadisa kad čita da čovjek može pogrešno razumjeti da nešto piše, a u stvari to ne piše. I znači u ovom slučaju se vraća na, on, na, na grešku ono koji, koji grešku njegovom, u njegovom pogledu nije dobro vidio šta piše. Pa recimo prenosi hadis <clears throat> da se hadis prenosi u riječima nepoznati hadis. Men same ramadane ve etba'ahu Siten min ševalin, kaže ko posti mjesec Ramazana i uslijedi sa njim sa šest dana ševala i do kraja hadisa, uglavnom bude napravljen tashif od Abu Bekra Sulija, koji kaže men same Ramadane u atbahu še'en min ševal. Kaže ko posti mjesec Ramazana i uslijedi sa njim sa nešto od ševala. E, ova riječ siten, znači on je greškom pročito še'en. E, znači greška se vraća na njegovo čitanje. A onda greška može biti, to je primjer toga. Znači, ovo govorimo ovdje što postoji u praksi, znači te greške koje su utvrđene, nađene. A onda greška može biti u ono što se čuje. Da se čuje od šeha koji izgovara koji izgovara određeni, e, određeni hadis, pristvo halki i e, šejh je izgovorio, hadis izgovorio, on čuo, on pogrešno razumio što je čuo. I tako pogrešno zapamtio ili zapisao. Poput, jel, e, primjer toga je hadis, koji se prenosi od Asima Ahvela. Asima Ahvela, pa oni koji su prenosili kažu da je to u stvari nije Asim Ahvel, nego Vasil Ahdeb. Znači, zamisli razliku da, da, da, da mu hadis kaže, prenosi se od Asima Ahvela, a ovaj koji je čuo, on prenosi da pisao kada od Vasila ah, Ahdeba. Da, I tako razumije, tako prenio. Znači, i grešku napravi si, do, koji ispadne kao neki novi ravija, neki novi, jel, u ono, ono, lancu prenosilaca. E, također greška se znači može desiti ova u, hadisu sa strane e, teksta i značenja sa strane ovaj, e, teksta znači e, riječi sami Znači to uglavnom većina grešaka, e, većina grešaka se vraća na to. I ovo što smo dosta spomenuli, vraća se na to. Znači da sam tekst, sama riječ, svejedno bilo u Senedu ili u, svejedno bila znači, u lancu prenosilaca ili bilo u tekstu hadisa, vraća se na samu riječ. A može biti nekad i u značenju greška da se desi. Kako u značenju? I to navode klasičan primjer, ovaj, onaj poznati hadis da je poslanik sallallahu alaihi selem, hadis koji je došao u Buhari i muslimu, da je poslanik sallallahu klanjao ovaj, ila aneze, a aneze u arapskom jeziku, u arapskom jeziku znači harbetu. Tunsa bubejne i devimu sali. Harbet znači koplje, ono kratko koplje. Kaže, poslanik sa Sedem klanjao prema koplju, zabeo bi malo, kratko koplje, zabio bi uzem i klanjao prema njemu, kao sutru uzu. A onda došao, došao Rao, jedan nebo Musa, El Anezi, iz, iz plemena Anezija, i kaže, nahnu kaumu lena šeref, nahnu min aneze, salla ilina rasulullah Kaže, mi smo skupina naroda, kaže, imamo ovaj plemento porijeklo, mi smo od, od kabile, od plemena aneze, a kaže i prema nama je klanjao poslanik sallallahu u smislu ono kao što je klanjao prema kucu, i prema meki, prema nama je klanjao prema našim, znači gdje je naše kabile živilo u tom dijelu Arabskog poluotoka, prema nama je se okretao poslanik klanjao prema nama namaz. Kao jedna od kibli je bilo, bilo njihovo pleme. Što? Pa kaže, dokaz došao u hadisu. Salla ila aneze. A anezo stvari <laughs> znači koplje kratko. A on anezo mislim da bi, on, on ga da je prema njihovom, ovaj, prema njihovom plemenu klanju. <clears throat> Naravno ja sumnje da je to greška, jel? U tumačenju. E, dobro, glavno vezano za ovo ovdje možemo samo još spomenuti to da ovaj, da odakle dolazi, znači ovdje je vrlo bitna stvar da preskočimo ovdje ove detalje, jer, jer pazite, ova, ovaj vid greške uglavnom utvrđen je, utvrđen je, ušlo mu se u i e, zabilježeno je, zna se otprilike. Sam se postavio pitanje odakle, kako su mogla da se ovdje greška? Uglavnom većina, većina e, greški ove prirode se desila sa strane znači toga što su ravije uzimale hadis iz knjiga hadisa znači nađe negdje neku knjigu zbirka hadisa, recimo svoga šeha ili nekog drugog kod koga nije, kom nije bio šeh i onda on sam iščitava i prati knjigu. Većina znači grešaka s te strane. I naravno kada on sam čita knjigu, što znači nije čuo od, od, od taj hadis, nije ga prenio, nije lično čuo tog šeha koji je napisao tu knjigu, u kojoj sakupio hadise, nije to učio, e, nije to, znači, e, nije bio na halkama, nije čuo, pa je onda on sam o sebe kad iščitava onda normalno upadne u ovu grešku, da pogrešno nešto prenese, pogrešno ovaj, protumači. I zato poznata, znači, izreka od, od učenjaka hadisa da kažu la yuhadul hadisu min sahafijin. Ne uzima se hadis od sahafija. Koga sahafija? Znači ono koji čita. Ne uzima se hadis ono koji je koji je učio hadijsku nauku tako što je sakupio knjige i čitao u knjigama i sad kao on prenosi tumači knjige. Tako se ne uzma. A to u stvari praksi mi kad kažu danas ne uzma ni znanje od onog koji, koji svoje, svoje znanje zasniva samo na knjigama. Narod treba se družiti s treba je čitavati knjige, ali kad pokviš osnovno znanje i ideš sa učenim ljudima koji razumiju to, koji mnogi pojasni koji ste učili, svejedno u školama ili kod oleme. Kad kaže ovdje ne uzima se hadis od sahafija, misli se ovdje od onog koji je uzeo hadise iz knjiga, iz suhufa, u kojim su zapisani hadisi. Jer to njegovo poimanje hadisa nije pouzdano. Možda nije dobro pročito uopšte, pogrešno pročito, pogrešno potumačio, pogrešno razumio. I onda on kad prenosi, narodno onda nastane nakon toga veliki belaj. <clears throat> Najpoznatije knjige po pitanju toga od Are Kutnija, knjiga, knjiga Etashif, ili od Hatabija, Islahu Hatal Muhaddithin, ili uh, eh, Tashivatul Muhaddisin od Askerija, eh, knjigu kojoj je sakupljen ovaj problem gdje je znači, rezimiran, sakupljen najviše grešaka koje su utvrđene po pitanju ovdje ove greške. Naravno, nema sumnje znači, da, je, eh, da se kad se desi ovakva greška, da je, to, da, to, da, je, da je taj ta greška koja se desila, da ona, da ona na slabu takav taka se ne može uzeti.